Ծնող երեխա ճիշտ փոխհարաբերություններ կազմակերպելը երբեմն շատ բարդ է լինում։ Բարդ հարաբերությունների արդյունքում կողմերից մեկը հիմնականում ծնողը ինքնաերման է ենթարկվում։ Հոգեբանների ու մանկական հոգեբաների այցելուների մեծ մասն այս խնդրով են դիպում։ Նույն խնդիրն է բարբերաբար քննարկվում նաև սոցիալական ցանցերի ծնողավարման խմբերում։ Ոստի Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնի հոկեբան Վարսիսեն Քերիմյանի եւ Արցախի Հանրապետական բժշկական կենտրոնի հոկեբան Գեղանուշ Սաֆարյանի հետ փորձեցինք հասկանալ խնդրի էությունն ու լուծման տարբերակները քանի որ երեխան աշխարհ գալով իր հետ բերում է իր ներաշխարհին, մի նոր ներաշխար իր բոլոր կանոններով, իր համոզմունքներով, իր աշխարհայացքով, իր զարգացման օրինաչափություններով ու բարդություններով երեխան անդած զարգացող էակ է ու այստեղ ծնողը պետք է շատ ճկուն լինի, շատ հետաքրքրասեր, աշխատասեր, համբերատար, ստեղծագործող ինչու՞ չէ նաև, որ เป զի կարողանա շփվել երեխայի հետ։ Մի կողմից կարող է թվա թե շատ բարդ բան եմ ասում, բայց իրականում շատ հաճախ դա ինքնստինքյան ստացվում է ծնողների մոտ։ Բայց լինում է նաև դժվարություններ, դժվարությունների դեպքում օգնության է հասնում ծնողավարության հմտությունները։ Եղանուր Սաֆարյանի նշած տերմինը ծնողավարությունը հոգեբանության մեջ նոր մոտեցում է, որը եկել է փոխարինելու դաստիարակություն եզրույթին եւ շատ ավելի երեխայակենտրոն տարբերակ է քան ավանդական դաստիարակության մեթոդիկան նախապարարությունը որպես այդպեսին արդեն նաև բառը ինքը վերափոխվել է, վերաձևակերպել է, ձևակերպել է, որովհետև առաջ շատ այսպես խիստ մի բառով դաստիարակություն բառներ եւ կար դաստիարակության ոճեր հասկացողությունը հիմա էլ է դա կիրառվում, բայց հիմա ավելի շատ խոսում են ծնողավարության մասին, դա համարելով մի համակարգ, որտեղ յուրաքանչյուրը մաման ունի իր գործառույթները, հայրիկն ունի իր գործառույթները եւ ամեն մեկը այսպես գալիս են միմյանց փոխ լրացնում են եւ առողջությունը դրանում է կայանում եւ դե շատ շեշտադրությունը դրվում է երեխայակենտրոնության վրա, որ երեխան է գլխավոր անձը, իր ցանկությունները, իր պատկերացումներն են գլխավորապես առաջին տեղում, նոր հետո արդեն մեծահասակը այն փորձում է այսպես ճանապարհ հարթել, փորձում է օգնել, աջակցել, որ այդ ճանապարհը ավելի լավ ու հետաքրքիր լինի երեխայի համար։ այս կարծիքին է Վարսի Սենեքերիմյանը, ով անդրադարձավ նաև ծնողավարության կարճատև պատմությանը այսպես մարդկության պատմության դինամիկան եկավ հասավ մի կետի, երբ երեխան սկսվեց ընկալվել ու ընդունվել որպես հասարակության առանձին անդամ իր սեփական կարիքներով ու սպասելիքներով։ Կենցաղի տարբեր բնագավառներում արդյունաբերություն, ժամանց եւ այլն երեխաների համար ստեղծվող process-ները առանձնացվեցին մեծահասակներից, սկսեցին արտադրել մանկական պարականներ, մանկական բազմազան հագուստ, բացվեցին մանկական սրճարաններ եւ այլն։ Նույնը տեղի ունեցավ նաեւ հոգեբանության մեջ բայց հոգեբանության տեսանկյունից էլ բավականին սկսվեց ուսումնասիրվել, հասկանալ ինչի է դա կատարվում եւ Իհարկե եկավ էլի մեծահասակների խնդիրներից, փորփրեցին տեսան, որ ամեն ինչ եկել է մանկությունից։ Առաջին այսպես գրաֆական առողջության դա լինել ոչ թե այդ վերահսկողը, կանխողը, այլ ընկերը, ավակ ընկերը, աճակցողն ու աշխարհը բացահայտողն է, որը հիմա շատ-շատ այսպես բարձրացանվում է ու խոսվում է դա դրական ծնողավարության մասին բացատրում է Վարսի Սենեքերիմյանը։ Բոլոր ծնողներն էլ երազում են լավագույն մանկություն ապահովել իրենց երեխաների համար, սակայն ոչ բոլորի մոտ է դա ճիշտ ձևով ստացվում։ Օրինակ, հաճախ ծնողներին թվում է, որ լավ մանկությունը բրենդային հագուստի, թանկարժեք զարգացման կենտրոնների ու մասնավոր դպրոցների մասին է, սակայն այս ամենն առավել եւս չարժե անել ձեզ հյուծելով ուժերի ու ռեսուրսների գերլարումով, որովհետեւ երբ ծնողն ինքնամոռ աստրվում է երեխայի պետքերի բավարարմանը, իրենից անկախ սկսում է ակնկալ ակնկալել, որ երեխանի պատասխան պետք է մաքսիմալ շնորհակալ լինի եւ արդարացնի իր բոլոր սպասելիքները, իսկ դա իրականում դրական ծնողավարման հետ աղերս չունի։ Ապա ո՞րն է ճիշտ ծնողավարման մեթոդիկան։ Գեղանուշ Սաֆարյանն է մանրամասնում գոյությունի ծնողավարության մի շարք հմտություններ, կարողություններ, որոնք հեշտացնում են ծնողավարության ընթացքը, այսինքն այն դարձնում է ոչ միայն դժվար ու պատասխանատու, այլ ինչու՞ չէ նաև հաճելի գործընթաց։ Ծնողավարման մեր ճիշտ հարաբերությունների, առողջ հարաբերությունների բանաձևի հիմքում առաջնային հիմք է հանդիսանում երեխայի ընդունումը։ Այսինքն ծնողը պետք է երեխային ընդունի այնպեսին, ինչպեսին որ կա։ Ինչ ենք հասկանում դրա տակ ասելով, այսինքն երեխային ճանաչել իր բոլոր բնավորության դրական ու բացասական գծերով։ Երեխայի ճանաչել երեխայի հույսերը։ Ցավոք այսօր մեր առօրյայում 21-րդ դարի վասքի մեջ մենք չենք հասցնում շատ լինել մեր երեխաների հետ այսինքն շատ ժամանակ տրամադրել նրանց, շատ շփվել թեկուզ երեխաների հետ, ինչը շատ կարևոր է առողջ հարաբերությունների համար։ Սակայն կարևորը ոչ այնքան միասին անցկացրած ժամանակի տևողությունն է, ինչքան դրա որակը։ Կարելի է ամբողջ օրը երեխայի հետ լինել, սակայն կենցաղով զբաղված լինել կամ օրինակ տարվել սմարթֆոնով եւ երեխային մոտ լինել միայն ֆիզիկապես։ Շատ ավելի կարևոր է հուզական ներկայությունը, ուստի սովորեք ճիշտ կառավարել ձեր ժամանակն ու երեխայի հետ ժամանցը։ Վարսի Սենեքերիմյանի խորհուրդները նաև այդ մասին են աշխատող մայրիկների դեպքում, երբ շատ ցանկանում են ամեն ինչ եւ ամենտեղ հասցնել, պետք է առաջնահերթություններ դնել եւ շաբաթվա կտրվածքով, ամսվա կտրվածքով առաջնահերթություն դնել այս շաբաթ օրինակ, չգիտեմ, լավ մայրիկ լինելու շաբաթն է, հաջորդ շաբաթը լավ աշխատող լինելու շաբաթն է, որբիսի հնարավոր չէ մեկ ձեռքով երկու այսպես ծմերուկ գտնել, այլ փորձել երկու ձեռքով հավասարաչափ ինչքան որ հնարավոր է ուժերը ինչքան որ հերիքում են։ Երեխայի հետ ճիշտ փոխհարաբերություններ կազմակերպելը շատ ավելի հեշտանում է, երբ ծնողը նախ ճանաչում եւ ընդունում է երեխայի զգացմունքները, այնուհետեւ երեխային եւս սովորեցնում է ճանաչել սեփական հույզերն ու շրջապատի մարդկանց ապրումները։ Մանրամասն Գեղանուշ Սաֆարյանն է պատմում։ Շատ կարևոր է երեխայի հույզերի ճանաչումը երեխու դրա անդրադարձը երեխային, քանի որ երեխաները շատ հուզական են լինում։ Օրինակ երեխան եթե երեխան, ինչ որ մի բան անում է, ժաման Օրինակ, երեխան երբ ընկնում է, ես հասկանում եմ, որ քեզ շատ ցաված ու դու տխրեցիր, այսինքն երեխային անդրադարձնել, որ ես տեսա, որ դու տխրեցիր։ Երեխայի համար դա շատ կարևոր է, մեզ համար կարող է թվա թե դա ընդհանրապես նշանակություն չունի, ընկավ դե հա վերկաց գնում եք, բայց երեխայի համար դա շատ կարևոր է։ Մայրիկը զգաց դա, մայրիկը հասկացավ, որ ինչ ցաված։ Եթե ասում եք հարաբերություններ, ուրեմն խոսում եք երկու անձի ամենակիչի երկու անձի մասին, ու այստեղ պետք է կարևորը նաև նշել, որ երեխան ճանաչի մոր հույզերը։ Այսինքն, օրինակ, եթե ես ծաղիկ եմ նվիրում մայրիկիս, նա ուրախանում է եւ մայրը պետք է դա դրա դարձնի երեխան։ Ես ուրախացա դրա համար։ Այսինքն, երեք հարաբերությունները առողջ են եւ երկուստեք իրար հասկանում ու կարևորանշը, որ ես ուրախացա, ես բարգացա կամ ես տխրեցի, այսինքն լինել բաց երեխայի համար։ Նրա մորն աշխարհը նույնպես պիտի բաց լինի երեխայի համար Վարսիսեն Էքերիմյանը եւս առաջնահերթ ընդգծում է երեխայի ճանաչումը, սակայն ոչ պակաս կարևոր է համարում երեխայի հետ խաղերն ու նրա քայլերը միշտ այստեղ եւ հիմա ձևաչափով դիտարկելը։ Առաջին բանը պետք է ճանաչել երեխային, այսինքն ցանկացած տարիքային փուլում հասկանալ, որ սա երեխայի տարիքային այս շրջանի պահանջն է, ցանկությունն է։ Դրա մեջ ոչ մի միտումնավորվածություն, ոչ մի հատուկ ընդդեմ ձեզ ձեզ ճղայնացնելու, բարկացնելու ցանկություն չունի երեխան։ Եթե երեխան 1 տարեկանում ինչ-որ մի բան շփոթում է, դա իր ցանկությունն է տեսնել այդ առարկայի հետ ինչ կլինի, նաև ձեր ռեակցիայի միջոցով ստոգել, արդյոք դա այդքան կարևոր բան էր թե ոչ առաջինը սա է ճանաչել երեխային, երկրորդը ցանկացած իրավիճակի դիտարկել որպես այստեղ եւ հիմա, ոչ դա որ մի ամբողջ կյանք էսպես է լինելու, նույն ձևով է շարունակվելու եւ այլն, ոչ։ Սա հիմա այստեղ։ Երրորդը թեթև հանգիստ վերաբերվելն է, հումորի վերածելն է դա, այսինքն շատ էսպես չընկնել ինչ որ խորանալ, մտածել, «Բա, ես ինչ արեց այդ նույն դիտակավորումները վերցնելու գնալ ընդեմ երեխային» շատ խաղալ երեխայի հետ, այսինքն խաղալ, որպեսզի իր էներգիան, իր պատկերացումները երեխան ռեալիզացնի Երեխայի հետ ճիշտ փոխհարաբերություններ կառուցելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ընտանիքի բոլոր անդամներն ունենան իրենց կոնկրետ դերն ու գործառույթները։ Նրանք պետք է իրար փոխլրացնեն աչքի առաջ ունենալով երեխայի գերակա շահը սխալ մտածում է, երբ օրինակ մայրն արգելում է մի բան երեխային, սակայն ընտանիքի մեկ այլ անդամ մայրիկից թաքուն կամ անթաքույց թույլատրում է դա անել։ Նման պարագայում երեխան սկսում է չհասկանալ, որն է ի վերջո ճիշտն ու սխալը, կարելի եւ չի կարելի սահմանը դերերի պաշտպանության հարցը պետք է ունենալ ընտանիքում, ինչքան էլ որ մեր հայկական ընտանիքներում դա այդքան էլ բնորոշ չէ, բայց ժամանակակից ծնողները փորձում են այսպես ակնհայտ կամ ոչ ակնհայտ ձևով այդ պաշտպանությունը ունենալ, այսինքն երեխայի հետ կապված որոշ հարցում, ոչ թե ամբողջությամբ մայրիկի այսպես պարտականությունների դաշտում, այլ նաև հայրիկին էլ են ներգրավում եւ դրանով մայրիկի հույզերը, զգացողությունները մի քիչ ավելի կոմպենսանում են, փապկում են եւ սա եւս օգնում ու նպաստում է։ Ոստի հոկեբան Վարսիսենե Քերիմյանը մայրիկների խորհուրդ է տալիս տան մյուս անդամներին, հատկապես հայրիկին, հնարավորինս ներգրավել երեխայի խնամքի եւ զարգացման փուլերում։ Սա կարեւոր է ոչ միայն երեխայի համար, այլև մայրիկի, ով երբեմն հուզական կամ ֆիզիկական սպառվածություն է զգում եւ նրան հանգիստ է պետք լինում։ Եթե այնուամենայնիվ երեխայի խնամքի, աշխատանքի եւ չավարտվող կենցաղային գործերի արանքում մայրն ինքնայրման է ենթարկվում, շատ կարեւոր է իրավիճակից դուրս գալու ելքեր փնտրել։ Ինքնաայրում երևի նկատի ունեք նույն հուզական սպառվածություն, գերհոգնած վիճակ։ Դա բնական երևույթ է, որ հաճախ է քանդիպում թե աշխատանքի վայրում, թե ընտանիքում, թե կին-ամուսին հարաբերություն եւ ծնող երեխա հարաբերություններում։ Մանավանդ եթե մայրը երկար ժամանակ մնում է ֆիզարցակուրթի մեջ, շատ հաճախ է դեպքում եք հանդիպում։ Իրականում այս երևույթը ուսափելի է մեր կյանքում ու ինչ անել, պետք է հասկանալ որտեղից սկսվեց այս ամենը։ Բացական էներգիայի դրդապատճառները որտեղ աղբյուրը որտեղից սկսվեց եւ աշխատել այդ ուղությամբ։ Այսպես է կարծում հոկեբան Գեղանուշ Սաֆարյանը, ում մոտ ծնողները հաճախակի են իրենց երեխաներին տանում, բայց արդյոք պետք է խնդրի լուծումը երեխայի հոկեբանության մեջ փնտրել։ Որպես պրակտիկ հոկեբան կարող եմ ասել, որ շատ են դիմում նման խնդրով, բայց դիմում են երեխայի համար։ Երեխան կարծես դարձել է ագրեսիվ, բայց այդ ագրեսիան գալիս է ծնողից։ Այսինքն ընկեր հոգնած նյարդային ծնողը չի կարող այդ պահին երեխայի համար հավասարակշռված ներդաշնակ լինել եւ իր նյարդային վիճակը փոխանցում ավելի փոքր օղակի, այս դեպքում փոքրիկի։ Փոքրիկներ նույն ձևով դա վերադարձնում է։ Կարող է մանկապարտեզում դա լինի ագրեսիա արտահայտի, կարող է տանը։ Նողը դիմում է արդեն հոգեբանի, երեխան ագրեսիվ է դարձել։ Պրակտիկ հմուտ հոգեբանը այստեղ կարող հասկանա, որ խնդիրը ծնողից է գալիս եւ ամենևին ոչ թե երեխայի։ Հավատացեք նման դեպքերում երեխայի հետ կարող է չաշխատենք, էլ աշխատենք ծնողի հետ եւ խնդիրը շատ կարճ ժամանակահատվածում կլուծվի։ Որ เป զի երեխայի հետ հարաբերությունները չհասնեն մի կետի, երբ արդեն հոգեբանի միջամտության կարիքը կլինի, անհրաժեշտ է հաշվի առնել մի քանի կարևոր կետեր, որոնցից առաջնայինը երեխայի անձնական տարածքը հարգելն է։ Մյուս կետերի մասին Վարսի Սենե Քերիմյանն է պատմում ծնողը որպես մեծահասակ մտածում է, որ երեխան միշտ փոքր է ու միշտ փորձառությունը պակաս է, պետք է իրան անընդհատ ուղղորդել, անընդհատ ասել ինչ անել, ինչպես անել եւ այստեղ երեխայի մի տեսակ ինքնուրույնությունը ու ինքնադրսևորումը նվազում է, որի ֆոնին նաեւ շատ ուրիշ տարբեր իրավիճակներ կարող են լինել, դա արդեն կարող է օրինակ տագնապայնության հանգեցնել այդ շատ վերահսկողությունը։ Առաջին բանը սա է, որ ծնողը վերահսկում է, երկրորդը քննադատություններն են, որ ծնողը ունի ինչ-որ սպասելիքներ, ակնկալիքներ երեխայի վարքից ու անկախ իրենից արդեն այդպես այն որ ասում են լավն էլ չի տեսնում, այլ միայն կենտրոնանում է բացասական վարքի վրա, քննադատում է երեխայի վարքին դիտակավորումներ է տալիս, նույնիսկ այն ամենափոքր այսպես փուլում, երբ որ 3 տարեկան կամ 2 տարեկանը արդեն չար, անկարգ, կամակոր, կապ բիզնի ձևակերպումներն ա տրվում երեխայի վարկին առանց փորձելու հետադարձ այսպես բան ունենալ հասկանալ որ շատ բնական է դա եւ շատ այսպես զարգացող process-ի արդյունք է ու, ու պետքա պարզապես համբերատար լինել, աջակցել եւ օգնել երեխային ի հավելումն Վարսիսենե Քերիմյանի նշած կետերի Գեղանուշ Սաֆարյանը առողջ հարաբերություններ կառուցելն անհնարին դարձնող եւս երկու կետերի վրա է մատնացույցանում՝ ֆիզիկական եւ կամ հոգեբանական բռնությունը, ինչպես նաեւ երեխայի հույզերի ճնշումը։ Ինձ համար առաջնայինը բռնությունն է, երբ ծնողները փորձում են բռնության ձևով դաստիարակել, իհարկե սա առանձին մեծ թեմա է, բայց սխալ հարաբերությունները կարող է լինեն բռնության պատճառ։ Այսինքն ծեծելով կամ հոգեբանական բռնության ձև։ Բռնությունը ինքնին արդեն սխալ հարաբերությունների հիմք է։ Ինչպես նաև երբ ծնողները չեն թողնում երեխային արտահայտի հույսերը, օրինակ, տղա երեխայից չեն լացում, աղջիկ երեխայից ամոթը մի գոռա, բարձր մի ուրախացիր կամ տղաները չեն լացում, ամոթ է, ինչ կմտածեն։ Այս տաբու մտքերը, այո, խոչընդոտում են առողջ կառուցողական հարաբերությունների համար։ Երեխայի վրա ձայն կամ ձեռք բարձրացնող ծնողները, եթե չունեն հոգեխանգարմունք, վստահաբար դա անում են անելանելությունից չտեսնելով այլ ելք երեխայի սխալ վարքին հակադարձելու համար, սակայն երբեք էլ ուշ չէ եզրահանգումներ անելու եւ արատավոր պրակտիկայից հրաժարվելու համար։ Կարծում է հոգեբան Վարսի Սենեքերիմյանը եւ մատնանշում այլ ծնողավարման սխալներ եւս։ Առաջին բանը ես միշտ անվանում եմ ստոպը, այսինքն եթե մենք գիտակցում ենք, գալիս հասնում ենք, որ բոլոր ընդունված մոդելները, ձևաչափերը, որոնք մենք իրարում ենք, բայց արդյունավետ չի լինում, ուրեմն պետք է ստոպ տալ։ Եվ ընտրել դրանցից գոնե մեկը, որովհետև ծնողավարության ընթացքում ծնողները ընտրում են շատ խիստ պատժի, շատ խիստ բարկանալու, չգիտեմ ինչ որ կամ օրինակ այդ անհամաչափ գովասանքների, հրախուսանքների ինչ որ ձևաչափը եւ սա է բերում այդ արտաշփոթը դրան, պետք է ընտրել մեկ մոդել, ստոպ տան եւ փորձել ընտրել մեկ մոդել, մեկ մոտեցում, բայց ոչ թե ընտրել, որ պետք է պատժել, չէ, այլ ընտրել եւ որպեսզի լինի կոմպրոմիս, այսինքն լինեն համ սահմանափակումներ, որոշակի սահմանների հաստատում, համ նաեւ հրախուսանք։ Վարսիսեն Էքերիմյանը սխալ ծնողավարության հունը փոխելու համար առաջարկում է շատ կարդալ եւ ուսումնասիրել, որ որպեսի ծնողը գտնի իրեն եւ իր երեխային հարմար ծնողավարման մոդելը։ Նյութերը բավական շատ են եւ հասանելի տարբեր հարթակներում ու տարբեր ֆորմատներով փորձել բաց այսպես ինչ որ նյութերի, սեմինարների, քննարկումների մասնակցել եւ տեսնել ինչից դուք կարող եք որոշակի եզրակացություն գործողություններ կատարել, որովհետև ցանկացած տարիքային փուլում, երբ որ մենք տեսնում ենք այդ բաց թողումը, եթե մենք դրան չենք անդրադառնում, դա արդեն մեզ հետ մեծանում, մեծանում, մեծանում է ու ամեն տարիքային փուլում դա որոշակի վերաձևակերպում է ստանում, որոշակի այսպես ծաղկում է եւ իջը հետագա պտուղները կարող են շատ ավելի ցավոտ լինել, օրինակ, եթե մենք վաղ փուլերում այդ նույն սահմանները, նույն ծնող երեխա առողջ հարաբերությունները չենք կարողանում ձևավորել ունենալ, դեռահասության տարիքում դեպքում մենք չենք կարող ակնկալել, որ այդ ալեկոծվող process-ի ժամանակ երեխան շատ բաց կլինի եւ ընթառաջ կգա մեզ։ Սակայն դրական ծնողավարման փորձերը հնարավոր է չբավարարեն երջանիկ եւ ինքնաբավ երեխա ունենալուն, եթե ծնողը նախ չի սովորել ճանաչել ու սիրել ինքն իրեն, քանի որ երեխան զգում է ծնողի տրամադրությունը եւ հենց նրանից է սովորում զգացմունքներ ու հույզեր ապրել եւ արտահայտել դրանք։ Ոստի Գեղանուշ Սաֆարյանը խորհուրդ է տալիս մայրերին վերջին պլան չմղել սեփական եսի բավարարումը։ Շատ հաճ հաճախ արդեն հուզական այրու գերհոգնած վիճակում ծնողը կարիք ունի հոգեբանական ինքնախնամքի այսինքն լինում է երբ ծնողը գալիս է եւ ուղակի ամեն ինչից խոսում է բայց երբ ասում ես ինչ ես ուզում դու ինչ ես այս պահին ուզում ինչ ես դու զգում այնքան զարմացած են լինում որ այդ հարցից Նման դեպքերում Գեղանուր Սաֆարյանը երեխայի հետ աշխատելու կարիք չի տեսնում, քանի որ խնդիրն իրականում ծնողից է բխում։ Նշում է, որ կան դեպքեր, երբ ծնողի հետ մեկ անգամյա խորհրդատվությունն անգամ բավարար է լինում, որպեսզի նա բացահայտի սեփական խնդրի ակունքները։ Հոգեբանը հորդորում է բոլոր այն ծնողներին, ովքեր զգում են, որ շատ են սպառվել երեխայի հետ հարաբերություններում եւ անելանելության մեջ են, անպայման դիմեն հոգեբանին։ Հիշեցնենք, որ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում հոգեբանի ծառայություններն անվճար են։ Այսքանը այսօր խոսեցինք ծնող երեխա փոխհարաբերություններում հոգեբանական ինքնայրումից, իսկ հաջորդ եթերին կանրադառնանք երեխաների մոտ արկա խղճվելու վտանգին եւ մեր հյուրը կլինի փորձառու մանկաբույժ Արթուր Մարտիրոսյանը։